Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeća, sljedeća vrsta hadisa je hadis el marfu'u. El marfu'u. To je hadisa, ref znači nešto, nešto podignuti, suprotno vada, spustiti. Hadis marfu ma udifele nebi sallallahu alaihi wa sallam min qaulin au fijelene u takriva u sifatinu hadis marfu, marfu znači podignut, znači podignut, pripisan Allahom poslanik sellem. to znači marfu. Čije se najče, na arabskom mjestu najče na hadis, kaže, prednosi od Ebu Horeire marfuan. Prednosi se od Ebu Horeire marfuan. To znači marfuan, znači prenosi od Ebu Horeire da on kaže da je rekao poslanik sa to znači marfuan. Znači pripisuje taj govor ili to dijelo ili, ili te riječi ili taj opis poslanik sa to znači marfuan marfuan, znači podignut, pripisan poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. E, kaže hadis marfuan, znači e, maudife, što se pripiše vjerovijesku sallallahu alaihi wa sallam, min qaulin od riječi, a u fijalin od dijela, a u takririn potvrđivanja, a u sifatin e, osobine opisa. E, takav hadis, znači marfu, e, znači on može biti, imati druge neke karakteristike koje je druge karakteristike? Znači, može biti eh, da, je, eh, da mu je lanac prenosilaca spojen, da mu je lanac prenosilaca prekinut, može biti hadis da je mursel, može biti da je hadis mutesil, može biti da je mokati, tako znači, potpada pod ostale vrste eh, slabih ili, ili, ili redostojnih hadisa. Ali je bitno ovdje, i zato, znači, da mnogi hadise, vjerojatno ste čuli, uh, oko koji hadisa ima razilaženje. Kaže, uhtulefe fi, vak, fi vakfihi wa rahihi. Razilaze učenjaci oko njega, firafi, da li su to riječi poslanika sallam ili vakvi ili su to riječi ashaba. I onda, znači, u jednim rivajatima došlo da je, da je to rekao ashab, u drugim rivajatima došlo da je to rekao poslanik sallam. U jednim rivajatima došlo da je to učinio ashab, u drugim rivajatima došlo da je to, da je to, učinio, da je to učinio uh, poslanik sallam. Znači, uh, ovaj, uh, znači, to znači, uh, ono, govorim da bi, da bi shvatili šta je razlika između uh, marfuan i mevkuf, doćemo poslije toga mevkuf hadis. Znači marfuan znači to da je pripisano, da je to da je pripisano da je to od e, riječi dijela ili e, potvrđivanje ili upisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači to sta četiri to sta četiri oblika hadisa koji se mogu prenijeti. Ovde znači e, kad kažem marfu može biti znači u riječima da znači, će da se pripisuje riječ poslanik sallallahu alejhi može biti e, marfu e, fijali djelo znači pripisano djelo da je to radi poslanik sallallahu a, pripisan takrir da je da je urađeno nešto prisut poslanika sa selem on to odobrio i četvrto vas opisan poslanik sa selem nekim nekom radnjom nekim djelom i za sve tu imamo hadise <clears throat> hadisa marfu marfuan qawli, znači marfu pripisan poslaniku u riječima to da dođe asab kaže prenosi se čuo sam Allahu poslanika sam da rekao inna inna malamalu binjat kao što je odnosno do mera radijallahu Primjer, uh, eh, uh, Merfuva Fijali, uh, eh, uh, eh, hadijsko je pripisano poslanik sa u dijelu, poput toga recimo da dođe uh, u hadisu, da je Allahu poslani fe'ale, da je Allahu poslani nešto uradio. I hteđe me Rasula sa onzeba huva sajim. Uradio je hijjamu poslanik sa sanem, a, a postio je. Prilikom posta. Znači, da opisano njegovo djelo. Ili dođe Marfut uh, takriri, znači mafu takriri da se nešto dešava za vrijeme poslanika sallallahu alejhi a on to prešuti da recimo da da sahabi opisuju da opisuju neko neko djelo da nešto opisuju stanje opisuju neko stanje a tu prisustvo poslanika sallallahu alejhi ve da je sporno bilo da je trebalo nešto ukorit znači on bi on bi reagovao na to nego on prešutio par to prešutio tu stvar Uh, takvi primjer, takvi hadisa mnogo. E, onda ovo opis da dođe u hadisu da je, da je opi, da, da se opisuje stanje poslanika sa recimo pod hadisa ono, kaže kanu ashaddu hayaen da je poslanik bio a, a, a, više stida min imraatin fi khidriha od od žene od djevojke znači žene djevojke koja hidra, znači djevojke, e, djevice koja boravi u posebnom dijelu kuće, koja ne izlazi van kuće, koji niko živ ne zna da postoji, znači bio stidniji od takve žene. A, inače muslimanke, jel, djevo, djevo, djevojke muslimanke, u osnovi trebalo bi stide one koje ne izlaze puno van, sa, sa školom, sa školom su se pokvarilo. Znači u osnovi prije djevojke muslimanke, znači to ovaj, obično nije niko viđo, nije znao za nje osim neka uža rodbina, familija ili komšije tako dalje. Ono niko živ ne zna da ima da pusti ta, ta insan dok se ne uda, jel, da, da se uda na drugom ekonomiju i opet poslanik sam bio taj, znači da bio stidniji od takve žene, znači koji koji vrh vrhuna stida. Naravno stid koji je potreban poželjan kod, kod, kod žena, kod djevojaka. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,